Sina haja leo, wacha hii kitu imeanguka hapo, si moja ilale. Karibu kwenye mama ambao anaendelea kuishi. Sijui kama una ujumbe gani? tupo na deni ya huyu mzee. Maanake hii simu zana hao jamaa wataenda na baadaye hatutaweza kutoa heshima kwa mtu ambaye alikuwa anaongoza jeshi ya kupigana na mbeberu ili nchi yetu Naona umejaribu kuleta maandamano ili kuwa na haki, lakini to all the demonstrations you have led. None has ever been put. The government will not allow any demonstration anywhere in this country. What are you saying? What are you saying? What is jinsi watu kupiga watumishi wa risasi. Asante sana. Hiyo inaonyesha maisha yote ambayo Mkenya kama wewe unalimanisha hili jambo eh, kitu mbona unaogopa ama sikitu ulikuja utakapatana na mtoto wetu Uhuru Kenyatta alikuwa mpiga hiyo, hiyo ni sawa. Alafu uliposhikana na yeye akageuka na maseni bado wai tukisikia mambo ya salamu tunakuwa na uongo. Mimi sitakuwa uko na lolote na kuongeza pengine? Hii mazungumzo yanaendelea inaongozwa na Mheshimiwa Kalonzo. Hapo hakuna kitu kingojea, zoezi lake litaidi hicho leo. Uzuri sasa hivi hata Mungu tena, hebu nikuulize, uoga wote ulisababishwa na kitu gani? 2018 Raila alienda hadi siku na Uhuru Kenyatta, hiyo ni sawa. Hakumwambia Kalonzo, hakuenda na yeye, akaenda kutengeneza dini yake na Uhuru Kenyatta wakamalizana nao amefika hivi hakuja akaloge hakuna mambo ya kaloge waliongea aliongea mambo yake nakwambia upuzi ambao uko kenya ni mwingi sana tuweka polepole kusisema sisi tutaki mtu mkati na ruto You know, people may see this as a simple perambulation but a tactful odyssey. Acha nirudi nyumbani, kabisa, sijui ndani wa kiongozi siku ya leo. Bunge la Kisauni ameshinda kwao, nakwambia ni pale Kigongeni, wako Mombasa, nambari nyingi je, kwao ni pale Changawe, utakwenda paka wabati kwao ni Jombi, nyumba yake naijua kapesa uzuri surprise ni ya Mungu tena. Anakuwa ah, kuna machele kule naona kutakibia sana. Najua ni huko mjini mjini wapo, lakini najua anakuwa upande mjini. Lakini je, kwa kwa gazamu katika na kampuni ya Kilimanjaro ana nyumba huko acha kuchezea sisi kifikiria kwa yeyote ambaye nimemsahau kweli leo mimi niwaulize huyu wenu wa gani ipate ni napata gani na niambieni tu kwake ni wapi hapa gani wewe ulimanisia hili jambo eh jamaa anakaa kwenye hoteli pale bichi kukosoa kweli tena ni kwa muda gani kwa miaka saba jamaa anakuja anafanya siasa analala pale mheshimiwa sarari mikrofoni hapo ningependa nacheza mwanadamu kamili mtoto ana nyumba kwa Mombasa relax ama ni bado wengi ni sawa tunafanya kwanza kwa kulala kabisa.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 Mheshimiwa Prime Minister angekuwa mwalimu mzuri sana wa Sunday school, kwa sababu ndiye angetufundisha kipengele hiyo. kama Lilu Mike System the Grand Ninja anapokuambia nyoka muziki, yani sikiza muziki ndani ya Rumba Express. Tuko nani hapa, mzee wa kitu imara daima kwa nguvu zake Maulana. Ndio mwanzo mkoko umealika maua, karibu sana kama ndio umefika sasa hivi ndani ya Baraka FM. Asante sana eh, natoa shukrani zangu kwa wewe kuchukua muda wako na kuweza kutegea Rumba Explosion kuanzia sasa hivi mpaka mida mibovu sana wanavyosema vijana wa maskari takuwa niko na wewe hapo kuhakikisha kuwa nakupatia burudani safi, muziki mtamu, historia, matukio mengi tu mahusiano na rumba. Kuna bonge la show pia kubwa sana linakuja hapa hapa Mombasa Jumamosi hii, itakuwa na kujuza pia vile vile na zaidi, kama unalipata kwa tisaini na tano nukta tano Mombasa na viunga vyake, asante sana. Tisaini na eh, tisa nukta tatu Malindi na viunga vyake, asante asante sana kwenye mtandao www.barakafm.org. Pia unanipata kwa njia safi, unaweza nipata kwenye Radio Garden, unaweza nipata pia vile vile kwa Kenya moja na platform tofauti tofauti tu za mtandao unalipata kwa njia safi kabisa. Unapozungumzia Madiluu eh, kumbuka iko kipindi wengi walikuwa kwa wajui, lakini Madilu alikuja akakaa Mombasa hapa akakaa Kisauni pale eh, kwa muda eh, kipindi kile baada tu ya Franco Lombo Lonzo Makiadi Grand Maitea mwenyewe kuaga dunia. Kulikuwa eh, na kipindi fulani kile aliweza kuja hapa, na hata yule aliyemuoa mke wake yule msizi aliweza kukutana naye tu hapo hapo ufuoni bahari yetu hiyo. Awali mengi tuliwahi kuyazungumzia, lakini nakujuza tu na ilipofika tarehe kumi na moja mwezi wa nane mwaka elfu mbili na saba basi jamii ya Rumba ilifikwa na simanzi kubwa sana tulipopata tanzia kuwa Madirii Sekelo Jine Diu Makete ameliaga dunia hii. Hapa naimba zile nyimbo za kumkumbuka Mkolo wa Mbolonzo Makiadi walipokuwa naye pale. Karibu sana ndani ya Baraka FM. Leo pia natarajia kuwa na mgeni mmoja mwanamuziki aweze kutuimbiaimbia hapa, kutufanyia mambo mazuri matamu, kwa hivyo wala usikie wasiwasi. Tuko pamoja, tuipeleke rumba mbele. Yesu karibu haya kutoka Likoni, tunapenda kusikiliza baraka kipekee na mziki wa Divine of R&B and Leo mimi kwa hapa napenda sana kusikiliza baraka sana kwa sababu muziki wao jo sana na ngoma zinazo Baraka Urume Project. Sisi wote tuko wapi? Sisi wote tuko ndani ya Baraka FM. Pati Chapati anaimba ambala muzika tunaimba ndani ya Baraka FM. Baraka FM tuko namba wane hai. Thank you. Amen Thank you. Lord. know Thank you. ndani ya Rumba Explosion, amenijaa kiki hapa ibada, neema kwa nguvu zake Maulana ndio mkoko umeandika maua, wanasema Waswahili. Tumesalia kama dakika ishirini na moja hivi iweze kufika saa tatu, na alikuwa nimekuahidi leo tutakuwa na mgeni tayari amefika ndani ya studio zetu kupatia burudani safi kabisa. Popote pale ulipo, karibu. Kumbuka ni Baraka FM tisini na tano nukta tano Mombasa na viunga vyake na tisini na tisa nukta tatu tunazungumzia sehemu za Malindi kule, tunazungumzia sehemu za Mambrui, Sana Delta, Timu Salamu wanatupata na www.baraka.org zinatupata kwenye mtandao sehemu eh, za Amerika kule wanatupata kwa njia safi sana.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 Halo Baraka FM. Halo Baraka FM. Mimi ni Abdurrahman. Abdurrahman kutoka wapi? Mimi ni Abdurrahman Sango. Kutoka niko sehemu za Kandini ambapo ninakupata vizuri sana. Nimetokea mgeni wetu mimi mimi rumba rumba kusiasa mimi mpaka asubuhi. Yaani hata majirani hapo wanajua wewe ndio rumba explosion mwenyewe. Kabisa kabisa. Mgeni tayari amefika na usio wasiwasi. Asante asante. Asante sana Abdurrahman anasema yeye ni rumba explosion na rumba explosion ni yeye. Asante sana tuko naye ndani ya sombo. Halo baraka sana. Halo baraka sana. Naam. Ndio mmoja mzee. Nashukuru Mungu ni yaani mchimba mashimo mashuhuri. Karibu sana mchimba mashimo. Ah, Mi nashukuru Mungu niko mzima mwanzo napumua siku ya leo. Amina, amina. Ujanja wetu ndio kwa nguvu za Mungu kwa nguvu za Mungu mwingine watu wajapata ufunuo, unaona wapatia kila siku. Ndio hapo sasa, hivyo hapo tusichoke kuambiana mimi nayogundua aa kina mama sitizani na mzungu huu sijui alipotenda watu watuma na message alafu tupata muda tukijua kile kibao sina makosa sina makosa na wako sio wako sijuta na nini tukiwa asante sana mchimba mashimo huyo mashuhuri bwana ana historia mashimo mengi sana katika ardhi. Bwana wewe unalipa ushuru kweli Halo Baraka FM. Mohamed, vipi Tamadeta huko bwana? Unatupata kwa njia safi? mwanzo kabisa. Tunapozungumzia Tanabeta tunazungumzia maeneo ya Tanarifa, Tanarifa ama ni vitabu karibu ndio Asante sana mjao kituzanitanda sana mimi wangu nantajaa kila siku mpaka muda saa sita ndio milango asante sana kwa kutegea omba wimbo gani Karibu sana, unaweza tuma harafa kwa sufuri saba nne nane tatu moja mbili moja saba tano. Kumbuka tunajuliana hali tayari, mgeni wetu amefika. Halo Baraka FM. Nicolas Kumu Kinango, kwa maji. Karibu sana mzee uko ndani ya chombo. Asante sana nicolas Kumbu. Ndio mwanzo wake na baraka ya Mungu. Natuma harafa pia vile vile eh, kwa sifuri saba nne nane tatu moja mbili moja saba tano. Niambie uko wapi? Halo Baraka FM. Karibu sana injinia. Karibu sana. Naona sana Rafa hapa anasema niko ndani ya chombo na namsalimia Felix Katumbo na mchimba mashimo ni kitunguu wa mtaa wa saba Chilulu. Asante sana. Wengine wananiambia eh, ndenge nini mkoko eh, ya kiti Kwa historia hiyo ya Madilu kuishi Kisauni ndipo walitunga ule wimbo wa jafa Anataja kina Abdalla Shebe na wengine niwekee sawa mzee wa kiti Mobembo huyo. Asante sana Mobembo ndani ya Baraka FM. Halo Baraka FM. Utafikia hizo taarifa wakati ulikuwa ulikuwa ndio au mpigia maneno pia Saidi Mtenzi kutoka Mtwapa. Asante sana Saidi, ndio yako imefika pia vile vile. Eh, mzee wa kiti, ujambo? Ni Mwaringa Jura nikiwa Mwagombe vile Birabai, naomba Loboko ya Super Majembe Asante sana Nicolas Kumbu, pia asante sana kwa ujumbe wako, unatuma hapa bila uoga wote. Kumbuka ni Baraka FM Rumba Express, ndio mpango mzima. Eh. Hivi punde tutakuwa tunazungumza na mgeni wangu, lakini kabla hatujazungumza na mgeni wangu, pate kujua ni nani na kuarifu, kuna mengi ambayo pia vile vile tumekuandalia na kama ndio umefika sasa hivi ukawa ukijua kuwa kuna Mombasa ASK show inanukia. Unajua, tulipokuwa tukiwa tulikuwa tunajua eh, mwezi wa nane ndio mwezi wa maonyesho ya kilimo. Mwaka huu maonyesho ya kilimo yanaanza tarehe sita mwezi wa tisa tarehe sita mwezi wa tisa pale ndio itakuwa kwa maonyesho ya kilimo yanaanza, ni ule ule wakati wa mwaka ambapo huwa tunaelekea Mkomani ground pale, ushangae namaanisha Mombasa International Show, Sydney International Show, kwa sababu inahusu watu wengi sana wanaonyesha bidhaa zao kutoka nchi nyingi za nje kule. Na mwaka huu maonyesho ya Mombasa International Show yapo kwa sana, na ndio kwa maana mwenyekiti wa maonyesho haya anawaalika, mwenyekiti anawaalika wakazi wote wa pwani kuanzia tarehe sita Jumapili, itakuwa ni Jumapili mwezi wa tisa hadi tarehe kumi itakuwa pia ni tarehe kumi pale mwezi mwezi wa tisa vile vile Mkomani Showground Mombasa. Kama tujuavyo, kilimo kinaendeleza kuwa yani ndio ndio uti wa mgongo, ndio tegemeo na ni uchumi na chemchemi ya kipato cha maisha yetu kwa ujumla. Sisi tunahitajika kukumbatia eh, na kutafuta mbinu muhimu sana za ukulima kwa njia bora kupitia teknolojia na inasaidia kuimarisha uchumi kutakuwa na maonyesho ya uvumbuzi pale, teknolojia, bidhaa na huduma katika sekta mbalimbali. Alafu chakufurahisha kuwa maudhui ya mwaka huu ni kukuza kilimo cha kisasa ili kuimarisha uchumi endelevu. Mbali na maonyesho ya kilimo, kuna biashara pale, wanaonyesha mambo ya biashara, biashara zao. Mfanya biashara unaweza kuja pale na wewe nyumbani pale, unaweza kuja na familia yako, wa nyuma, utaelimika, utaburudika. Kuna michezo mingi tu kwa watoto pale kujinufaisha mtu mzima kiingilio shilingi mia tatu mtoto mia mbili hamsini ukiwa kwa kikundi cha watu kumi na zaidi kwa mtu mzima ni mia mbili hamsini na watoto mia mbili hususani eh, shule basi huwa zinachukua nafasi hii kwenda kwa wingi pale na wanapata kiingilio inakuwa watoto badala mia mbili hamsini inakuwa ni mia mbili uonyesha bidhaa kama wewe uko hapo unanisikia ni mfanyabiashara unasema hii ni mbinu tu nzuri nafasi ya kuweza kwenda kujionyeshea pia na wewe bidhaa zako pale, uweze kupata wateja, uweze kuwa na network pale, basi unaarifiwa umeweza kwenda kabla tarehe sita uweze kwenda pale na uweze kupata nafasi. Unaweza kupata tiketi yako pia kama unataka kuingia pale eh, ama kupata nafasi ya kuonyesha bidhaa zako kupitia unaingia kwa Mombasa at ask.co.ke ile unaingia pale unawasiliana nao, ama unaweza piga simu kwa sifuri saba mbili mbili tano tano sita tatu nane tatu kwa maelezo zaidi. Amaweza piga kwa sifuri saba mbili saba nne tano sita tano tano sifuri pia vile vile kwa maelezo zaidi, na vile vile unaweza kuingia kwenye mtandao wako kwenye Twitter pale at agriculture agri society eh, of Kenya. Eh, unaweza kuingia pale kwenye Facebook, kwenye YouTube agricultural society of Kenya. Tukutane Mombasa, ndio hashtag yenyewe Mombasa sio hashtag kuna Mombasa show pia bado ni hashtag vile vile, karibu Mombasa International Show. Kwa hivyo wewe na biashara yako usiwache nyuma, pata fursa nzuri tu ya kuweza kuona vipi unapata burudani, unapata kuonyesha kuonyesha bidhaa zako, unapata kuelewa mambo mengi tu. Kwa sababu ya gani? Kwa sababu ya kuweza kuhakikisha kuwa bidhaa na unanufaika na wateja wengi. Kumbuka international show Kiswahili. I'm Jem kutoka Baburi Kiembeni. Napenda sana kusikiliza Baraka FM. That's part the home of R&B and African pop. Gea Kiembeni. Thank you. mambo ya Mligo Mwaumwandi ndio bingwa kutoka sehemu sehemu kule, alikuwa ameniambia bwana mzee wa kiti utafikie eh, ngoma za Mligo Mwaumwandi, ndio nimekuchezea hiyo ngoma hapo ambayo amemshirikisha Kofia Mtwana Olomide. Kumbuka ni ngoma eh, mjuzi ambayo alikuwepo tokea enzi, lakini alikuwa alikuwa le kama le mpaka sasa hivi sauti yake bado iko tamu vile vile anapoimba. Karibu Bwana Baraka, alikuwa Rumba Situation na mpango mzima. Kama ndio umefika sasa hivi, nilikuwa nimekuahidi kuwa siku hii ya leo nitakuwa na mgeni na tayari mgeni wangu naona amefika. Wetu katika rumba. Kutambulisha tu kwa jina mgeni wetu kwa jina unaitwa nani? Halo Baraka FM. Kwa majina mi naitwa Amro eh, Amro Kasumbo. jina wamezoea zaidi ni Amro. Karibu sana Amro, kumbuka Amro ndio kiongozi wa kundi zima la mdoo la muziki muziki wake wa hapa hivi. Si mgeni sana kwa msikilizaji, lakini pia ni mgeni vile vile kwa wale wengi ambao nakukaribisha sana ndani Nashukuru sana mzee wa kiti, tuko pamoja. Safi sana, naona umeandamana na mpiga gita hapa. Niko na roga solo, eh? inatoa maziwa haya wala leo tutakuwa tunasikia hiyo lita ya kutoa maziwa namna gani. Hata kwa kwa utangulizi tu ambao mziki wako ulianza lini? Ulianza lini? Mbo katika kusema kwanza mziki tumeanza mziki muda mrefu, lakini kwa ufupi kama hapa hapa Kenya Mombasa, eh, mimi nilikuja Kenya nimekuja Kenya mwaka elfu mbili na mbili nitakuwa tukutana eh, tukutana baadaye Malaysia, mke mtu akafungua bandi tukakuwa na Malaysia mpaka mwaka elfu mbili na nne bandi ya Malaysia ikakufa ah, hata pale mwaka elfu mbili na saba nikaenda kufungua vijana nyumbani tukaanza saa bandi ya Mlora Music na leo Mungu anatusaidia tunaendelea. Ah, okay, yani huko kwa fupi sana mbegu sababu yuko shida wako kama angependa kujua ulianza nini ulianza ukiwa nyumbani kule Kongo au ama ama ulianzia wapi kama unakumbuka ilikuwa ni miaka gani bo kusema ukweli muziki tulianza kwa nyumbani ndio mm, sisi nyumbani tulianza muziki na nyingine ndio wakati kulikuwa bandi moja inaitwa Viva la Coral katika mtaa wetu ndio mtaa wetu kule kwetu nyumbani kwa ndio kidogo sasa nilikuwa napenda ile bandi vile ilikuwa nafanya mazoezi pembeni na sisi kwa vile kama vile ilikuwa la kupiga la korali ya dunia ndio tukakuwa tuna tuna wakopi wale watu vile wanaimba pole pole pole pole alitoka na mimi nikaanza muziki katika bandi inaitwa London City kule kwa nyumbani ndio London City tukafanya pale 1998 na 99 2000 kupanda sasa ambayo ya ukodeshaji tukakuja baba baba tukatembea Kongo, Burundi, Rwanda, tukafika Uganda. Uganda ilifika mwaka 2000 eh, huko huko Rwanda huko pote kuna Burundi mlikuwa mnaimba pia yeah, yeah. mlikuwa mnafanya Burundi tulikuwa na bandi inaitwa Nzeli Mash ndio eh, nime mhm. eh, Rwanda nilikuwa katika bandi moja ilikuwa inaitwa Ingenzi ya Nyanyashi London. Ndio. Kutoka pale nikakuja Kampala. Kampala ilikuwa nacheza kwa bandi inaitwa Soul Band pale town. Ndio. Mm-hmm. Sabina Pub. Ndio. Mm-hmm. Pale sasa ndio nikakuja Kenya. Ndio. Mm-hmm. Kenya ya kwanza niliingia tayari ni mtu hapa Tropicana. Ndio. Okay, ulipofika Kenya hukupitia Nairobi, kwa wengi wakipitia wanapitia Nairobi wanatulia. Mimi nimekuja kujua Nairobi juzi juzi, mimi nilikuja moja kwa moja mpaka Mombasa kwanza niliingia kwa mkubwa wangu anaitwa Krispin alinipokea zaidi ya miezi miwili nilicheza pale katika bandi yake mimi na rafiki yangu kubwa anaitwa Mbola eh, tulicheza pale miezi miwili hapo sasa ndio Evans Ocheng aligundua ah, vijana wana talent na bandi yake ilikuwa hapo pale mahali inaitwa Tropicana. Ndio hiyo bandi kitambo Mazembe ndio walikuwa wanacheza. Sasa Mazembe wakamkimbia, Evans akakosa wanamkumbusha, ndio wanakuchukua kuchukua, ndio wanatupata pia sisi. Ndio kwanza bandi inaitwa Extra Tropicana kilikuwa ambapo kilikuwa kiliwakuta eh, Mzee Bikas, mhm. marehemu Kasalo, Bikas Kijosi, marehemu Kasalo, Kasalo huyu kama alikuwepo nikampata Fadi Fadi Makani Makani ndio yaani ilikuwa bandi ya wazee watu wazima sasa sisi tulikia kama vile vijana ndio ndio sasa mimi nilifunguliwa mimi kwa Papi na marehemu Simba Difao ndio ndio ndio tulikuwa ni bandi kama vijana na tulisi mmoja anaitwa Unyango ndio eh, wakatulio kutoka pale kitani baada ya bandi mpaka vile tukaendelea lakini 2003 mhm. hiyo mambo ya tropikali kaisha maneja anafungua sasa mpya mpya mpya mpya bandi yake pale. Tulia hapo hapo mzee, tutakuwa tunarudi angalau tumepata utangulizi, tumejua historia, tumeelewa sasa Ambrose safari yake ya muziki ilikuwa namna gani. Msikilizaji, kama ndio umefika sasa hivi unashangaa labda kuna nini kinachoendelea, huyo ambayo tuko naye hapa ndio mgeni wetu siku ya leo Thank you leo kuna mengi ambayo tutakuwa tunazungumzia hapa, na amekuja anampiga gita, ishara kuwa leo sidhani kama tutacheza mziki hapa, atakuwa anaimba tu Naam, ndio mimi mzee wa kiti hapo Baraka FM ndio mpango mzima. Asante sana kutegea Baraka FM Rumba Explosion. Kumbuka historia, matukio yote ya Rumba na mambo mengi tu kuhusu Rumba hapa ndio unaweza kuyapata, na siku ya leo kama vile kwa nimeahidi, tutakuwa na mgeni na tayari amefika. Umemsikia Andro Andro, tulipokuwa tukiwachana kidogo, ulikuwa umefika sasa pale mnaanzisha bendi eh, tulitoka kwa Malaysia 2004. umekaa na Malaysia kwa kiasi Malaysia tumekaa zaidi ya 2004 mpaka 2006. Ndio. pia kitu pale vyombo mpya, mavazi mpya, gari Ndio ndio. Wewe mwana Malaysia. Eh, ndio ndio. Eh, mtu eh, Baada ya hapo, baada ya hapo bandi ya Malaysia pia ikaanguka. Ndio nikafikiria nikaona mimi kazi yangu ni muziki. Ndio. Nikafikiria nikakwenda Ulaya vijana nyumbani. Naam. 2007 mwezi wa saba tukaanzisha, nikakuta na vijana tukaingia kidogo, tunaanza mazoezi mazoezi, kafika 2008 2008 nafikiri hapo mambo ya shida shida, historia mambo ya masiasa ya kitambo hapo baadaye, sasa hiyo mambo iliisha bandi kaanza safu ya pole bendi eneo bendi inaitwaje kitaitaja mbo bendi ilikuwa inaitwa zile alamu sita lakini zile sita walikuwa wanaita amro mbele mm. bendi naweka kama vile inajulikana tu amro mm. ndio bendi kaile kaanzia hapo mm. mpaka leo tunashukuru mwenyezi mungu tunaendelea msikilizaji ndio kama namna hiyo historia hiyo tunayoipata naona umekuja na Rogasolo hapa duka yake inatoa maziwa. Rogasolo duka inatoa maziwa iko hapo, maziwa leo inabidi mwandike nafasi ni nafasi yote watu wasije. Ndio umetuanzia, utatuanzia na wimbo gani labda kitu hicho? Ni mpacha kwa nyingi wewe mwenyewe utasema nini sasa tutafanya. Unalipo mtihani hapo. Sawa. Wachia yeye kwanza na composition inaitwa binadamu kama binadamu kama mm ukasuo ulongole asiwe mwangike sasa nilichagua tuishi nawe nikole kwa kuwa hakutuani kwa wazazi wetu Umeleo wanipasa kwa kuponesha penzi langu, nini tena mimi wewe nisionekane nikionekana wanitafuta, njoo nimekuja niseme nini tena niwazeeke, niseme nini tena mabalui ananiita naye amruhusu amunibabaishi kwa lengo lenu lile ya kuwa nimekutua tangu zamani vile niye wako papayo uzuri wa binadama watu wakuchague sio mwenye kujibague iyo kadanganyika mama ni mtoto wa Yose, na endapo kanisani utapata mauti, lakini mahitaji yangu haitakamilika. Juu ya nini mabayo sijui nitalofanya, sijui nitalofanya, sijui nitalofanya mkiwa sisi ndani ya Baraka FM eh, bila kusahau PDG Mwakamba eh, Lebige eh, Kosa Mboka 006 Muganga Papa Wilson DJ Nyama uzuri wa binadamu watu wakuchague sio mwenye kuchibague iyo kadanganyika baba ni mtoto wa yote, naendaka kanisani napata mahubiri, lakini mahitaji yangu haitakamilika juu yake baba yote. Kazi yetu sisi ni kufurahisha, kazi yetu sisi ni kufurahisha Asante sana binadamu jamaa, kusema kweli, ni wimbo ambao mafunzo mengi, ni wimbo ambao binadamu ni historia yangu mwa ndefu sana wakati nilikuwa kampala kwa bendi inaitwa Soul Band, nilikuwa nimeoa mke. Ule mke kupaisha vizuri zaidi ya miwili na nusu, ndio lakini vile sasa nilivyopenda ndio ndio nikafikiria kutunga hii nyimbo inaitwa binadamu mtazama yote ni kwa nini binadamu tamaa tulinikataa ukapenda wenye pesa wenye pesa wenye magari makubwa Jusa kisha kama hata moto baya hata basi hata pigmini tulikuwa hatuna. Ndio sasa wakati tuliishi naye bibi akaona kwa sababu magari ziko akatumia sisi maskini tutaoa naye. Sasa mbona tatizo wa nini? Mbona mabibi wengine mm. wao wanapenda ile mali au wanapenda mtu? kitu kivipi umekaa na mtu kama miaka miwili, mmesikizana, mm. mmeelewana, huko nyumbani pale, alafu anaona mtu mwingine kuna magari makubwa kama anakuacha anakwenda kule. Ndio unaona tunasema binadamu kama, kwa sababu gani? Ndio ule mwanamke wakati mimi aliniiba, ndio mimi nilikuwa siwezi mtu wa Kenya. Nilikuja Kenya juu ya kupoteza ile stress. Ndio kule Uganda vile nilikuwa na mwanamke aliniibia kila kitu, akakimbia ikabidi sasa nitoke Uganda, Kampala, nikuje Kenya juu ya kupunguza ile mawazo. Kitu ya kushangaza, wakati mimi nilifika tena Kenya, nilisikia yule mwanamke yuko Nairobi wakati tulikuwa tunapiga hiyo manyimbo kwa KTN ndio wakati ile ya saa sita mchana. Ile binadamu tamaa, wakati ulikuwa naimba, siku moja niliona mwanamke ananipigia naona sasa ni vina ni tamaa tu tu alinikimbia mimi wakati ile akakuja pande hii akaona amefaulu, lakini bado hajafaulu mpaka leo maisha yake iko chini, na sisi Mungu anaendelea kutubariki alikusanya mpaka vitu vya nyumbani, alibeba pesa mhm. vitu yote ya nyumbani, biashara tulikuwa tunafanya na yeye pamoja. Mimi nilibakia na nguo ile nilienda nayo show na viatu na t ah, pole Pole pole, tuko ngoma nyingine. Kumbuka ni Ambro la muzika, tuko naye hapa President Ambro anatupatia muziki mtamu. Ndoto ya mama imefaulu kumpata Grace yako jungu. Ah, papa nakukaribisha eh, kwa sisi vijana kama na Grace de la mamá de Paulo un patagrese da polo. Ah, papá, nakukaribisha katika maisha yangu wajifija na pamuendele na gese nemili Jakodongo, Atoli number one. mema, tunakuita bila kama we rahisi vitendo vyako ni muhimu sana kwenye madai. Wale waliopata mashauri yangu wamejishinda na furaha yako nyungu. Mimi nimekukosea, umekosa kuja hata kwa karamu yangu. Uliza Michael Mukambale, Big Manager, Papa Nasi. Eh, eh, eh, eh, eh, eh, Polinesia África y su historia. Kweli sababu unajua shida ya mwanadamu yoyote, basi na ambayo huyo Mola amekupatia na atakujutia zaidi zake zamani zake odongo jambo dongo, lakini wengi wanasikiza hapa Kuna bwana mmoja ambaye anaonekana anaelewa mziki sana, anaitwa Masika hmm. eh, ndani ya grupu moja inaitwa Banarumba ile. Anaingia mzee wa kiti ukimu unamsikia hapo wakosi kabisa, lakini ni vizuri hizo kodi kama anaweza kupiga zile sehemu kini, lakini kodi zingine ziende juu eh, leo hatuna kodi zingine, eh, anasema mnapiga kwenye sehemu kii, mm. lakini utamu wake wa kunyelelezi pia kodi zingine ziende juu. Mm. Sijui kama sifa ndio umemaanisha hivyo nilivyosoma mimi wana na mm. na ndio tumeanza vingine tunakuwa gani unaona uko na uko na nyimbo nyingi kama albamu kadhaa kawaida uh, albamu wote wa kwanza tulitoa 2009 ambapo ndio binadamu kama eh, album ya pili haikwenda vizuri ambapo ilikuwa inaitwa Mgange, eh, lakini haikwenda vizuri kwa sababu watu wote wale tulipanga nao kuwafanyia zile manyimbo, tulipeleka nyimbo studio, lakini kumalizia hiyo nyimbo haikumalizika mpaka leo, tulibakia hiyo kwa nyimbo ziko mambo Nyimbo ziko ziko zaidi ya kumi imelala kwa studio, ndio hapo mnaweza msimalize mtoe mavideo vitu kama hivyo kabisa. Unajua uh, mfano kama unaingia US nyimbo kama maji nyimbo ama soda nyimbo, wakati unamfanyia US nyimbo ama soda nyimbo, kwa mfano tena mtu apeke chake mfuko, alipe studio, alipe video, ile ni kidogo hapo imekuwa ngumu, ndio maana ile nyimbo zimefanya ndio kwa vile project Tabora ipo ambayo ikifika tu wakati labda kama ya nyimbo wote wale wenyewe wafanyia manyimbo kama wako tayari kushatumalizia nyimbo, kuelewa nyimbo inatakikana kulipa studio, ikitoko ulipe video video, wale wanamuziki watacheza pale, wanaongea nguo wasichana wale watakuja pale kuwalipa, iko na gharama fulani, magharama fulani, zile magharama tunasema unaona kama sisi la musika mlo hatuna sponsor, tunajitahidi wenyewe, ila tunapata kidogo, tunaungana na wandugu pole vile akuita tukisema tuanze kukata banda hii tuingie studio, tutakuta banda inaanguka mara wanamzile na ah, ni ambro la muziki kabisa ambro ndani ya rumba explosion na mendogeni hapa eh, labda ngoma gani nyingine leo yani leo ni siku yako ambro okay Cantalila, cantalila, cantolilo. Cantalila, cantalila, cantolilo. Mama tumewaona wengi sana, wenye madeni mengi sana la kutoa sio rahisi kampanilo kampanilo kamdolilo kampalo kampalilo kamdolilo mama tumewaona wengi sana wenye mapeni mengi sana ila kutoa sio rahisi Wengi wana shida moyoni, tampatia nani? Ni kwako Maike wa Mukamba, na vile sina tawa ndugu, na vile sina tauwezo, inabaki mwenye fikira zenye mawazo yangu yote nashukuru Mola mwenyewe kuna miujiza, unipatia matunda matatu ya kike. Angela wenda mama watoto, penzi langu tuwalinde watoto mpaka wakomae wasome masomo. Mandela Angela wote na kidole, harusi yao yenye watu wengi ndotoni nakuota mawazo na kuwata anje nawe ndapensilake ninabaki mwenye sikinake mawazo yangu yote napenda kizozososana aja tuikue ndio kama namnayo ndani ya Baraka FM Rumba Express. la muziki ndio leo anatukwambia siku hii. Nafurahia sana utunzi na mimi husema siku zote Ambro anajulikana kwa wake, kwa sababu ndio unaweza kuimba kopi zile copyright, lakini ukiitwa kwenye mahali kwenda kuperform kuna show zile kubwa ambazo hukutarajiwa kufomu ngoma ya mtu mwingine, unatarajiwa wewe yako wewe mwenyewe. Unaionaje hii changamoto eh, kuwa nyinyi mnapiga kwenye sehemu sehemu tofauti tofauti, unatuambia mnapiga piga wapiga, lakini je, tatizo ni sisi mashabiki ambao tunakuja pale ndio tunawafanyisha mna amuimbe nyimbo zenyu sana, mnaimba nyimbo za watu ama eh, tatizo liko wapi? Tuweze kupata suluhu. Bo, tatizo iko pale ni vipi? unajua tumekuja huku Kenya tulipata kwanza copyright iko juu sana iko composition. Sasa composition kusema pia ijulikani ni wale watu wetu tuliofanyia manyimbo watu support ile manyimbo zetu na sisi zisikilike, Lakini kama watu support, unamfanyia mtu nyimbo nyimbo yake kwa nyumba, hata ukikuja kuimba pale kwa mashabiki wetu hawaelewi, hawaelewi hawaisikii maana, inabidi wale watu leo tunawafanyia maanyimbo ili wakoma tusaidie na sisi kutufanyia promotion nyimbo zijulikane zio kwa maredio ili zisikilike nasi tukisikika live na wale watu pia wakuwa wakitambua unaona kama nimekwambia tumefanya album ya kwanza 2009 eh, mpaka leo zaidi ya miaka kama kumi na nne hatuna album nyingine kwa kwa soko unaona tunaona tayari tuko tuko nyuma katika ile 2009 mpaka leo kwa miaka kumi na ile ile ilibidi tukuwe na album hata kama saba ama kumi unaona, lakini hatuna. Kwa sababu gani? Unaona hata ile manyimbo tumetoa, wale watu walisikia ile manyimbo washapotea, ndio msingi vile unaendelea leo ile generation ile walisikia ile nani, hao yeye anakuja leo kwa rumba, si wale tena inakuwa ni vizazi vipya nini, sisi inabidi waelewe, waelewe, waelewe, ndio na sisi kwa tunaona licha ya kufaulu. Niko na Ambro, Fezida Ambro ndani ya Baraka FM. Kumbuka ni kiongozi wa kundi zima la Ambro la muziki. Leo ndio mgeni wetu ambao kama ndio umefika sasa hivi unashangaa kuna nini hapo, kunaendelea nini, kunafanyika nini katika rumba katika rumba. Zaidi ya yote, eh, nilikuwa naomba tuweze kusikiza wimbo mwingine ambao utatuchezea, tuchezee eh, wimbo ambao sio wako copyright yani wako kwa yako, lakini mm. kitu kingine pia watu wajue kuwa kuna kingine yote unaweza kucheza oh ya yoyote mwingine kama ni bako kama ni nani kama ni yoyote Thank you. ya kisasa na mambo zakoyoka ngai yeye utalelo na ngai te oyoyo ezali kobeta kotuta kominga nyonso mpona memisaka ya kitunga na chateau rouge eske nasalaki mabe mama badio systeme olakisaka mama mpona koyoka ngai yeye buta lelo nalali te oyoyo esami kobeta kotunda kominga nyonsapa na memisaka yo kindunga na chateau rouge eske nasalaki mabe mama Ngisalisa kubeta balokola komunana edinwe Tokia bambio libanga Iratakase Mamwa baye baye o Kwitina ye mabe Ekomisa ye kiti kwiti Akaba kapita na masuwa Ibongo na sose Ye mwasi kala bambula tobani ye kutala bilelo kaka bana aokosalanga boye bisa ya mibalo yose bisengo te kotikala se papa ya bana omoninga na moto kokuta te nakoluka esika na paka ya ngai nzoto ose moko yo biso baoyo tosala kala na ntango babika te biso baoyo tosala kala na ntango babifrika bwe biso baoyo tosala kala na ntango ya bamalesia na benda nzoto pembe yo na nani ye mona mo, ye monamo kobika babeba na motema nango ya molima Por desierta para bajo la morada. Hemos la la molima es poquito cabana. La luca la mala pasando el rope, último problema de Yesele. Guanayama. Kalaba mula tokani, kutana kile loba kabana. nzambelakisa mobali oyo ezalaki kolinga likosu okomona mobimba soka na kati na mondambo elinga rumba na kati ya baraka efeme kufa konyema kikitunga sami maboko nanga mibale kokoma nyonso to ya sante na yo na bana mikasonyeye mobatelanga nzoto na okobetanga okopesanga bandika na nzoto na nga mabele na ngai ekoma na ntongo mwana melo kutu somi basuwa na kosila ye mama ye mama na ye wana bebi yesu amikangaka losela ye ye mama na ye wana bebi yesu amikisaka lesela ye kolamba na midi kaka sena comes hombre, buscando na mocongo. La poca de esta niña, un poquito más de la tierra. La pesa de boca, no hay una cosa. Oh, misokotindikanga mbangu te soki okoboya na kobele koma mabe nanga pembeni bakali te mpe ezali yo moto lakisanga perbe eme ndabona ese naza mudahita noberana noberana noberana na swala ndani makofi kabisa naona wengi hapo wanasema ndani ya rumba explosion kumewaka moto Mbosiri ya sauti ni unajua mwanamuziki atembei sana, mimi nawezi niona mchana ulala sana. Mbosiri ya sauti ni siri sana bila ya sauti, ukipata sauti kabisa iendelee vizuri, ndio na kipindi kupumzika sana na mchana mchana eh, yaani umekuwa kama popo eh, <laughs> alafu eh. na discipline kidogo ya kusukumu pombe sana ndio ndio kila siku labda kwa programu yetu kila Wednesday tunakutana pale Bamburi, mahali inaitwa Mint binti kuanzia saa mbili mpaka saa sita mchana usiku, alafu tunapatikana tena taze mhm. Club news hiyo hiyo Bamburi. Na Bamburi siku hizi imejaa kabisa, ile ile Bamburi kila taze mhm. huko pale Club news mhm. kuanzia saa moja saa moja na nusu mpaka saa saba alafu Friday tunapatikana Club Divas Bamburi hapo hapo Bamburi, tunakwambia watoto wa Bamburi ni hatari Bamburi tunaanza Friday kuanzia saa moja kwenda pesa saba. Saturday tuko nyumbani hadi inaitwa bottom alafu Sunday tunarudia tena kama leo hivi. Leo wenzetu weko wote pale saa kumi na mbili mpaka saa sita ukitoka yaani kwa unakimbilia kwa pia kwa kujiunga kabisa. Okay. Kumbuka ni Ambrola Music, hiyo ni program ambayo umeipata, ambao kama unataka full band ambayo iko pale kwa sababu kila mtu kila mtu yake, vitu vyake. vijana pamoja Bo, kitu muhimu kweli, unasema bandi kuna changamoto, kukusanya watu pamoja si rahisi, lakini kitu ya kwanza naweza kusema Mwenyezi Mungu akupatie kwanza uvumilivu kukuwa mtu wa hasira sana utapata mzee juu kila mtu anakuja na tabia yake kila mtu kuna mambo zake kila mtu kuna changamoto zake lakini sasa wewe kama kiongozi inabidi kukuwa mvumilivu sana kwa kila kitu na kuwapatia morali na kusema tupendane upendo nini nini ndio dawa kubwa ya kitu msikilizaji unamsikiza Liamro hapo anatupatia ushauri wake.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 Nimefungua simu uweze kupiga, unaweza kuzungumza na Amro. Kumbuka pia kuna show kubwa sana inakuja pale Battlefield Pavilion ambayo itakuwa tunataka kusiza mbro atakuwa ananiambia amejiandaa vipi kwa show ile eh, pale, lakini kwa sasa hivi kama bado tunangoja simu, nadhani ningepatia ngoma nyingine tena original composition. Mm kuweza kumpositionia na alafu baadaye na kupatia ruhusa na uwezo kuomba wimbo unaoutaka wewe. Asante sana Ujasiri, asante sana kwa kwa wimbo wetu eh, Mugambi wa Nyika mwanaume ni kiato. Bolingo ya ngana mwakamba ni kama fererose, ni mimi mula nilimaji mpaka ipo mae nikuwe murefu nami nipanishe kama vile magnawi ile Pasaka Wakristo wa ulimwengu mpaka wainue ikuwe ya ngazi kama ya mapera, bora ikue tu kijani kibichi, inaitwa matawi mwaka sababu ni sikukuu kubwa ya Wakristo na mimi ni sikukuu kwa kweli mwakamba baridi ya asubuhi, mama Angela kiwa saa tano saa sita, vitamine ya watoto, mugange ya nyika, Maikele Mwakamba ukuwe mstari wa kwanza, usaidie wenzio, ni akiba kwa Mola umejiwekea. Maikeyo kela ngai mawazo maikeyo elanga yima iso nasira kayo tango iso na mesana na nase koyembela yo e na mesana na nase lindanda maikeyo kayo yima wa maikeyo kayo yima wa hakuna mbaya mijini ama mitani ama makaunti mpaka jimbo la Taita napokutana na yeye maike Mwakamba wa Kenya wanataka mpaka wakujue wewe ni nani, wewe kama mvua ya masika ikinyesha ibagui mtu ikinyesha yamaliza lipa kwa mkia maji twende taponesha mazuri maji twende taponesha baloe kulinyesha anaishi vizuri tuko pia anajela jamii kopoa kuishi vizuri na majirani bila matatizo na kombea kwa Mola akusimamie katika kazi zako zote zende mbele, mungane na Bozile Jena Mwakamba Aburinga Thomas Sankara, mshikane mikono pamoja na Michael Mwakamba, inue mipati kama ya gormaia Mahia, Nera ya FC Namesana majengo yemirayo Namesana majelindata ile inaitwa mgambi wa nyika eh, nyimbo ya bosi ya mboka PDG mwaka mba 006 eh, wa nyika sijaenda lakini tulienda kule voi <laughs> Eh? tutaenda lakini ndio kwa bora utamaliza sentensi kuliko na nini kwa balaa eh? hmm. unaposema balaa unamaanisha baridi au unamaanisha nini ndio msikilizaji aelewe zaidi msemaji kwa mafumbo Bovoi ilikuwa mzuri, tuliona watoto wazuri sana Voi. Eh, tumetoka pia hapa Kangundo pia, maana kule pia mzuri sana sisi nafikiri watoto wazuri ni Mombasa tu, kumbe huko huko mje Tumeona Wataita kule Voi, mhm. tumeona Wakamba kule Ukambani. Haya, yaani mkipokea hizo sehemu metaja na niliona hivi karibuni mmetoka mmeenda Voi, mmeenda Kambulu. Je, kuna mipango ya kutoka zaidi? kwenda kwenda kwenda sehemu zingine tofauti ama kutoka nje ya nchi. Mipango kama hiyo mipango ya kutoka nje iko inalingana na ule mtu sponsor akitupelekea na sasa ni mahali fulani tunaenda ndio kama vile tumetoka kwenda Julai Juni hapa Voi, sasa tumetoka huko Kamendo. Nafikiri karibuni tuko naenda huko kwa hivyo mtu akiwataka mahali popote, mimi mkizioni unapatia nafasi ili uweze kuomba request hapa, hao ah, wamekubali request kumaanisha wako tayari na mikoba ngoma yoyote ile unaotaka wewe, unaweza tuma warafa kwa sufuri saba nne nane eh, tatu moja mbili moja saba tano ama unaweza piga simu, naona simu hapo. Halo, Baraka FM kama ah, mzuri sana mzuri sana oh, bakulutu eh, kule kaloleni ah, ndio katika kitambo sana ndio jimbo ipi ya bahati mbaya ama bahati nzuri ile nyimbo alikuwa alikuwa sijui Mtajia Hanifa kina alikuwa hiyo bado, hata hiyo Majembe pia hiyo bado. Labda kusema kupigia ngoma yote ya Super Mazembe ama yoyote tu ya Franco. Asante sana Mkalamusi. Ambapo kutana na wazee leo kabisa, kusikia machimbo hawa ngoma ambayo wanataka, tumekamatwa kabisa. Msikilizaji, eh, bado unapatia fursa, eh, unaweza kupiga simu ukaomba wimbo ambao unautaka. Tuko hapa na Ambro la muzika, nakumbuka eh, ni Prezida Ambro. Ngoja tusikie wasemaji. Halo Baraka sana. karibu sana mwalimu. Nasalimika kabisa, shukrani anasema eh. mwambie rimi eh. yule mrembo ulimwambia binadamu tamaa, eh, uimbe hiyo nyimbo tena Remi utaje majina yake, ndio hatari akija kukutana naye ajue ni yeye. <laughs> Safi sana, nasalimika kabisa. Mimi ni mtu kutoka sehemu kwa mtaa. Kutoka wapi? tunango tunango huko. Karibu sana, umemsikia mgeni? Nimesikia mgeni, nafurahi sana kama kazi, labda nigotee na muwe sankoe na titi yote zote. Sawa sawa. Wacha tusikize hiyo mamuro, naona wameitikia kitu ishara kwa hipo unabaki mwenyewe Thank you. kayo sala na loba loba loba loba loba loba salaka ayebaka te na bandako oyo atelemaka banabingo bamonaka ye na bakonyoso oyo atelemaka batatusu mpe bamonaka ye mpona nini ya panza oyo sango alobi yo esalaka kise mayinaka nakokolaka ya mamo mahima kama yebiba usekele mamuye yebaba ko mamu mamu mamu kutoka kwa namna hiyo ndani ya Baraka FM. Bado nakupatia fursa eh, kama uko na eh, chochote cha kusema kwa Ambro, ndio mgeni wetu, labda ndio umefika sasa hivi, unashangaa kuna nini Karibu sana. Nasalimika sana. Mase maze kabere basaro jerome kitoko etongi yo nsoto mase namonaka mokili ongaelai mobima ya moto esangana nyonso mia ezali likambo bana mibali bakufa bandeko botala mosala lineti leki ya mokatili ma aleka mibali nani kopesa ye mwana ya mama ise mama bolingo ngana ya tokanga na libanga tobwaka na ebale ya zaire masuwa babimakala bamima te elima se libanga ya bolingo na biso riba. Namshukuru anazungumzia ngoma ya bibi kumi nyumbani kwako pesa. Ndio kweli, sifahamu. Ndio kama namna hiyo. Kumbuka Amro tarehe mbili kabisa, ni Jumamosi. Jumamosi kuna mambo makubwa sana yanakuja, naomba uyazungumze wewe mwenyewe na msikilizaji ajue. Kwanza tunampatia pongezi sana Mr. Ben Machuka kwa kupata ile wazo. Unajua Mombasa inabidi amuke, unaona, Mombasa inabidi amuke, sio sikue tuko na maana watu wengi wa matalenti tuko nao hapa tuliona wadada wetu walifungua mashow za kwanza, show ya kwanza tulicheza pale kwa Nakumate ilikuwa mzuri sana. Show ya pili mwanamke pia alitengeneza pale pavilion ambapo anaitwa Irene. Kwa kwanza alikuwa anaitwa Karo. Show ile ilienda vizuri wakija Irene. Sasa tunaona sasa hivi mwanaume pia amejitolea kabisa na nguvu, anasema mimi na sasa bandi kutoka Nairobi vilenge muziki hii pambane na Ambrodi, yani bandi mbili ya nguvu Kenya, ili anapiga muziki vizuri. Pande yetu sisi tunajiandaa vizuri kama vile watu wa Mombasa. Tunashukuru hiyo siku watu wakuje wengi wakiwa kusapoti, juu tunajua watu wa Nairobi wanakuja na watu wao pia kwa support. Sasa watu wa Mombasa wakitaki sisi tuanguke hapa, ukiwaona na sisi tutawafurahia zaidi na sio itaenda vizuri. Sisi tunajipanga vilivyo vizuri sana. Kwa mashabiki wa Jandaya siku hiyo hapo, wa Jandaya wakuja, unajua wale wanakuja kucheza kwetu hapa ni kama vile kwetu. Sasa wale watu wa wametupatia sisi ile morali, hata nguvu itakuwa hii. tumejiandaa kutosha Konde Rumba Pwani tarehe mbili ndani vile ameandaa shughuli. Mtu ameandaa hicho anaitwa Ben Matuka. Ndio ambapo inabidi kumpongeza sana juu si kitu rahisi. Mara ya kwanza ifanyike ndani ya Mombasa twende kwani Ben Matuka. tunakupongeza sana bwana katika hii sherehe unatuandalia kubwa sana tarehe mbili pale pavilion. Karibuni wateja wote Mombasa, watu wa Nairobi wanakuja wengi. Kwa hivyo Mombasa, msilale siku ile, mkuje muone maajabu maajabu maajabu. Eh, eh. Tarehe mbili mwezi wa tisa itakuwa Jumamosi, butterfly pavilion pale kiingilio ni shilingi elfu moja tu, ni shilingi elfu mbili. Kwa hivyo Muzika, umeshawahi kuperform na Muzika? Ya, Muzika tumeperform nabo, sio moja, tulicheza Carnival Nairobi, eh. ndio wao ndio walitualika kwenda Nairobi ndio ilikuwa mzuri sana na ndio ilikuwa mara yetu ya kwanza kucheza Nairobi Okay, sasa hivi tutakutana kama vile mara ya pili, ni watu wa tayari tumenye tumejuana. Halo Baraka FM. Habari ya Kishanga. Nzuri sana. Nasema naongea na Patrick kutoka Kwapa. Karibu sana Patrick. Umesikia mboa hapo? ambayo nampata vizuri sana na nakubali kazi yake isipokuwa na swali mimi pia niko na nyumba zangu kiasi sasa sijui kama watu watu wanaweza fanya kufanya mtu nje ya ile inakubalika kabisa. Unakuja pale Bottom Safi Tuesday, wakati unafanyaga mazoezi, unakuja unaleta nyimbo zako alafu wanamziki wote watakuwa pale, tunapanga kila kitu vizuri, nakubalika. Kila na pale pale kila Tuesday kuanzia saa nne mchana tuko zoezi, tunatoka mpaka saa nne usiku. Ukija pale sitakuwa umefika tu, ndio tunatoa lakini nyumbani kuwa tuna kalamu na karatasi, labda kuna mtu anataka paki yake, utatoa mawasiliano na Asante sana mdogo kumpatia nafasi, manake wapo wengi wachipukizi ambao ukiwashika mkono pia inakuwa inapendeza. Halo Baraka FM. Baraka FM. Naam. Huyu ni Jaki. Jaki. Naam. Karibu sana. Asante, mama samba bakomi kopongola na masine soki na ndeki ye balobaka bakale. lipabula mawa aleki ye aleki mawa akembopala champine mabaya mabaya poko nyonso na yoka na kutanga nanga kaka ye te champilongala Uzokusimote maranaimba ma Pani niyo baby sisoko Kuna maloba ya misasa Shanja kutwale Ona songi songi ya kini oyo Tori makela mo Oma Thank shantuma ngala mwana mabe ya bakolakisa ike bolingo ya yaye ya bakolakisa ike bolingo ya yaye Asante, asante sana, asante sana bro. ndio mgeni wetu, kama ndio ni ndani ya Baraka FM Rumba Sports na mpango mzima kitu tunashika moo tuseme tisa nukta tatu malindi na viunga vyake. Una una lipi la kusema? Una una, una maneno ya kupongeza, una maneno ya kueleza hapa? Umemsikiza mgeni wetu yuko hapa kwa ajili yako. Halo Baraka Usoni. Ndio. Asante sana. Mziki anatuchezea kuachilia mwenyewe tu wanaokuongeza kama mahali kama amekuwa hapo Rida Karara, ndio alafu katika mtumaa vilabu nyingine kwamba kakoza kwa hapo Rida Makaboni naambia naendelea kumsikiza mwana kitu ambaye ndio mziki wake sana sana 你看这地方干起来，你刚刚你自己那个么这样子，你哪个能？当然，所有上面领导人民都是这样。Hello, Barakatuh. Hello, Barakatuh. No. ninampa Simba Abdurahman ambapo kwa hakika na mtoni wetu. Kwanza Ngoma amemaliza kutoka bila Dar es Salaam, ana usafiri kuweka sauti yake. Amepata hiyo sauti mvimbo karakana, sauti ni kama karakana mwenyewe anamboo na Mwenyezi Mungu akusalia katika milango yako ya miziki. Shukrani kabisa. Okay, asante sana ambao kwa hivyo msikilizaji, umepatia na ratiba yako, umesema kumania Bamburi sana, lakini labda kuna msikilizaji sasa anasikiliza labda yuko Marekani kama mm. yuko Nairobi kama yuko Ulaya mm. yuko wapi, na ana nguvu, anasema hii bendi inaweza kumilika, watawasiliana na mimi na ukikusa nambari hiyo nambari nyingine ambayo namba ya pili ni zero seven sixteen fifty one nine seven nine urudie kidogo kuna mtu mmoja anachukua kalamu pale na karatasi labda nataka paki yake labda nataka harusi labda nataka ukumbusho labda nataka tukutumbuiza watu kuonaje nambari gani zero seven sixteen fifty one nine nambari zinapatikana wakati wote na kuna bwana ndio kama namna hiyo tumetoa ile namba mbili kikosekana yani kama labda unataka ku bendi ya mro kumbuka ni bendi ambayo huwa mko watu wangapi pale kwenye bendi katika bendi tuko watu kumi na saba watu kumi na saba kwa hivyo ni bendi kamilifu, bendi yenye wanamuziki wenye madarasa. Naona simu hapa zinazidi kumiminika. Halo Baraka FM. Ari Singa na Pazero Rabai. Ndio. hapo. kabisa Ari Singa. historia labda mtu yuko na harusi anaweza kuwapata vipi? ndio hiyo namba tumetoa ya simu, lakini pia mtu anaweza kuwatembelea wapi mahali mahali unaweza kutupata sasa ni Bottom Sub. Shanzu. Shanzu. Friday utatupata Divas. Wow, Saturday utatupata Bamburi Club Meals. Okay. Wednesday utatupata Mint. Kila Tuesday utatupata sana Bottom Sub kuanzia saa nne mchana kwa mazoezi practice ya bandi mpaka saa nne usiku. Asante, asante, asante sana. Karibu watu ambao nyuma yako Rabai tutakuja, tunaongea na mtu mmoja anaitwa Nelson Bakulutu. Rabai tutakuja, Nelson ni classmate wangu, aliniambia kitu kama hiyo kufanyia Rabai. Haya, haya, haya sana shughuli nyingi na leo nakuja juu za safari. Mimi najua nikiingia hapa nitaziko tutaweza kwenda mpaka <laughs> nimefika hapa, kwa hivyo labda cha msingi ni ya wa kaya akijua kuwa tarehe mbili mwezi wa tisa Butterfly Pavilion pale ndio la muziki utakuwa mnakutana na vigendi muziki na mnatujuza watu wengi tayari mmejiandaa kupatia mashabiki nyumba ya kisasa kabisa. Kwa hivyo watu wasiwe wasiwasi, wahakikishe wamekuja pale, kusema waje wapatie support, sababu Nairobi nimeona kuna mikakati mingi na mbele na mashabiki wao wengi. Okay ndio kama namna hiyo. Yaani inaweza kuwa request yangu pia mimi moja hapa kabla mjaondoka bwana. Sawa. Eh, Kamilito lasa ile eh, mkono wa ya masia. Najua kuna mama mmoja ndio kutolo eh, Grace, hiyo mama pia wanatokewa wimbo sana kwa grupu yetu ya Bana Rumba. Tawango tamien, Taira kumina asimana mapema, Mulili makasi. Butiwe koti, Nena tatibu konsada anasha mese, Ila apokalipse. Nyasana bombi, Conmigo vayan a ver que la fe, mal se colecta. Tosana bomane, la mureso con la cacutura, dame una pepe, la llave de ten. Desde Cabolí, Cancelán, Pasibolokea suatana na valina pote Kongola m o t e Libete osuati Lokola bwana y o s h a makanisa kako sampana Osongela mama na ye Nana wiyo Bolingo sila kita na motema mimi io Ma tutto io per la mamma mi sarà qui La fosse mia fortuna La Io voglio non la fosse Non la vuoi Bakalala bapasko ya suka o papa o mama o papa mama wio. Lalulu Malaki dansela no sala suku suka sala sambo. Maboko la bangatala makasi bakokola. biashara, Logaso lo gitaa inatoa maziwa e bwana. Leo niko nampiga gita hapa Logaso lo pia ni msanii, lakini leo naona wamekuja kupiga gita. Nitakutafuta siku nyingine Logaa, tuzungumze mambo yako. Naona bendera pia unapeleka juu juu juu zaidi. ndiyo ndio kama ndio umefika sasa hivi. But we Naam, tuna spika moja zaidi ya kawaida ndani ya Baraka FM. Tuko hapa, naona mambo mengi, tunaona masimu, tunapiga simu bila hizo. unataka kusema nini kabla tujamwacha Ambrose kuondoka au Baraka John. Ambrose, useme tu hapo <laughs> tunataka kusikiza muziki wa Riomba kama tulikuwa tulipigia nyota ya ya ya nani huyu Mwana Sinda Mwana Sinda Mwana Sinda ndio wimbo wa Mwana Sinda ni kama ngoma ya kiamu ah wako sana kwa hizo ngoma za jadi mzee ukitoka Marekani ukija Mombasa kimbilie tu kurudi Marekani. Uende Bamburi hapo wanapiga sehemu zote, uite wimbo mbona utaka ikibidi unatang'olewa pia pale. Asante sana, asante sana kama pia <laughs> na nyimbo moja ya Papa Francis Atoli ndio eh, ndio Papa Francis Atoli mkubwa wa wafanyakazi wa Kenya anapenda rumba sana <laughs> sisi wote tuko nayo, sisi wote tuko nayo, pasite hapo Kenya mzima tuko nayo, Kenya mzima tuko nayo, pasite hapo pasite hapo mkubwa mfanyakazi wa Kenya, pasite hapo mkubwa mfanyakazi wa Kenya. Ndio hiyo, hiyo ni kioo wala haya, wala ndio hivyo ndani ya bara. Kumbuka ndani ya Baraka FM unaweza kupata wasanii, unaweza kupata wanamuziki, unaweza kupata historia, unaweza kupata chochote kile. Kwa hivyo kama unataka bendi hii, eh, nambari za simu zimetolewa, labda una shughuli yako, ndio kama namna hiyo. Labda na salamu ambazo unataka ku salamu kubwa, tunaanza kwa Big Boss eh, Boss ya Mboka PDG, tuwapa PDG 006 Mike Mwakamba mm-hmm kwa jina ile wanamjua Panya Buku, mwenyekiti tunamjua kama PDG Mike Mokamba. E, nasalimia pia ndani ya Kilifi DJ Nyamu Nyamu, e, bila kusahau Tando Le Boss e, tunasalimia pia PDG Akola na kati ya Nairobi mm, bila pia kusahau Ben matuka e, Divas Benson Sali ya Douglas Lumbe Tupese wa Mbote Japo Dongo eh, bila kusahau pia wa mama mama Nenes msahau kusalimia sana eh, Mick Madamaris ba mama obazo sala Kenoto sala sala eh, bangoana nasibi mzee wa kiti bila kusahau mashabiki wetu wote wa Mombasa tunawapenda sana mama Rosa Madi antia Kiza, Oliva Bango, eh, siku hiyo Diana, eh, Vivian, Maya hatutamaliza wataa wote, lakini karibuni hiyo siku. Mashabiki wetu wote tunawapenda, programu yetu niyo tunawaletea. Mtu yuko na harusi, mtu yuko na sherehe, mtu yuko na baa yake mahali, sisi tunapatikana wakati yoyote, tunaikuja, tunaelewana. Namba yetu ya simu ile tutakuta kama mnatafuta Baraka FM, atatupatia pia ujumbe, ndio tunapatikana wakati wote. Nafikiri kisha hicho ya tarehe mbili, tarehe ile ingine ya tarehe tisa ama kumi na ngapi tutakuwa pande ya watamu pia, tukaone pia vile watamu ndio kama sasa kuja leo leo kulikuwa jam moja kali sana barabarani, lakini tumefika. Mimi nashukuru kwa kuweza kufika hapa shabiki zako kuzungumza nao, Rumba Express nipo kuhakikisha kuwa tunapeleka ndio ndio. Salamu nyingi pia zimetoka kwa bwana Rumba, kina Papa Wilson, Wilson Papa Wemba bakula kalo yaka ndio mtu mmoja anaitwa Jacob Papana Pele yuko Nairobi na kisikiti chako Papana Pele sema bwana msalimie sana mzee Agustino Bwire mzee Agustino ndio wote wale sema asante sana ndio ndio ndio tunazidi kuombea na kitu kingelipenda kuongezea, unaona hii mambo Ben Matokwa amefanya sasa hivi. Isikuwe tu Ben peke yake. Ah, ah. No. Kisha Ben mtu mwingine pia ajitokeze ndio kupandisha rumba mbele. Alafu support kubwa tumeliomba sana katika majimbo zetu zimelala No. Mashabiki ni wengi. Unaona niko na wanamuziki talent ziko pale, lakini tunakosa mtu wa kutusupport kutoa nyimbo tukilike kupilike. Eh, nyimbo zetu ziko chini sana zile za composition. Maana nyimbo nyingi tumepiga hapa za composition zetu, lakini ziko chini, ili halisikiliki, ndio hakuna mtu wa kutuinua. Unaona, ni sisi wenyewe sisi, unaona katika bando na vile amevaa vizuri, nimevaa vizuri, inatakana ile kidogo kidogo tu unapata tugawane, kila mtu ati apatie na mtu yani, wasingilie nianze kutoa wazo manani, bandi itakufa. Sasa tunaomba wale mashabiki mtusapoti kabisa, mtupatie nguvu. Manyimbo ziko pale tumelala kwa studio, eh, tumelala pale, nyimbo hazijatoka. Kwa mfano siku hizi labda hata kama kuna mtu kwenye kampuni fulani nafikiri wanaweza kutungia nyimbo kampuni bila wasiwasi, bila wasiwasi bila wasiwasi, kampuni yoyote itajitekelezea sisi, tayari na eh, juu. Hiyo ndio kazi yetu, dakika kidogo, mistari hapa hapa hapa tunamletea tuambie, unaona vipi, unasikia vipi. Eh, mm. Asante sana msikilizaji, kama ndo umefika sasa hivi, tumekuwa naye mgeni wetu siku ya leo ni Ambro wetu katika rumba nafasi mmoja, naona amepiga simu sana hapa, ndio tutamwacha. Halo, baraka Ndoo simu ni nyingi, kwa hivyo tukipokea mimi ndio niko ndio nimefika <laughs> Asanteni sana kwa kuweza kuja, na tunatarajia ile tarehe mbili mwezi wa tisa tuende Pwani, tuende kabisa Linda like Mama Pololo, Petina ni Shila Sara mm-hmm nikuje kabisa kabisa hiyo siku mambo yalikuwa nzuri sana. Wale wengi ambao wanaona wanawasapoti kile sehemu nyingi ndio wale wale tunawaita waje wakuje zaidi, waje wakuje kabisa, walete kabisa watu kwa kwa wingi, wajue kwa pia kina bro wako na watu. Ndio, ndio. Asante sana bro. Lakini alifa hiyo, Bwana alikuwa nataka alifa, alikuwa alikuwa unateremsha rais sana nzima absorb upate nini Thank you. Thank you. get out of Number two one destination being for the direction running from safety to me, the ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ Nosotros, vela, vela, la vela, cartera, sana yeye Kitole bwana ndani ya England hapo mgamzio kitu na kupata kwa njia safi kabisa. Pamoja sana yeye Jilaji, ngoja kazi mpya bwana, ngoja kazi mpya tuweze kuwakilisha nayo eh. command kuna maneno nasikia hapa tafuta mwalimu tunayekuja leo, wacha tukule mziki. Nataka kujua sana na maanisha nini, manake Kiswahili ni kama tofauti yale manake mwisho unaweza kuwa ni matusi kwa Kiswahili, lakini labda wenyewe wakiimba lugha ya Lingala hii, kama Lingala ama ni lugha gani Binzoto wela wela na wela likely Thank you. Thank you. serikali safi kabisa zaiko langa langa isimoe utamu wa mziki ndani ya rumba explosion mzee wa KPR nimetulia mbali chombo kinajipeleka tu naangalia maji huku na huku baada ya kupata tumbuizo kubwa sana kutoka kwa president bro akiwa na lugha ya sonora ikipiga gita inatoa maziwa mkandani rumba Blossom unapata miziki mitamu, historia, unakutana na watalii, unapata kujua historia zao na mengi matukio tu.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 Hello. kama mtu anamjwapo kupatia fursa popote pale ulipo, na lipo la kusema inakupatia kumbukumbu za watu. Mzee wa kiti mmeshindaje? Mitambo hapa Changamwe, jambo hili limeshika kama suruali na kiuno. Mtumishi Steven Nguli Mwanza, halo Baraka FM. Naam, Anifa kutoka mtoto Karibu sana Felix. Karibu, karibu. Shukrani sana. Kijana wako wana amejipanga vizuri. Ndio. Na kwa mwanzo nayo hasa nimependezewa na ule uigizaji na gitaa live likipiga la piga lenyewe halina mwongezeko na amplifier la nini bana pia kizaza langalanga kumbusha disko la zamani hapo kikiwa na zoigiza kama dj ilitakaje weekend band hapo inaanza hapo bana miaka hiyo ilikuwa na muda mrefu shukrani uko wapi unatokea wapi unakupatia fursa unakupatia kumbukumbu wapi amefikiria mtumiwa wa bwana mboka maaduka ya makundi Amen. over all that Kazali Kobali, Kazali Kobali, Kazali Kobali, Kazali Kobali, Kazali Kobali, Kazali Kobali, baba ko baba e o ti ta lo ba so Yeah. Thank you. kutoka midomo ya bata utamu wa midomo ya bata mambo yetu popote pale ulipo na ili kutuachia haya ndani ya rumba ndo mpango mzima kumbukumbu kei halo baraka sana halo nzuri sana Niko na simu kidogo, hiyo kafungulia kilo na nafasi ingia yakutaka ingia na dumaa sawa. Sasa nitaomba nitakutambi chapa kutoka kukafuka kazi njema mfano kiti msumbuzi na fulani imepanga kuna wasalama fulani kwamba mikono ya wakati wa matamani hii bado iko na vitaala nakinakata kaya labda madara mgulaa nako pamoja na kaa jasana amekuwa tayari kwa mwaka jana mtakuta najua kaawadi kuna juu mkubwa kuna moto juu naindawaske nakasura nakasura mitokuna mtoto mdogo sasa mimi nataka nichezee jambo moja hapa wadogo kama jana naomba sikashika utanipenda sana kunichezea wimbo wangu jambo kama jambo kama asante sana Mungu ndio mitihani hivi wanale vibaya, fuka ya kwa mbali kwa yake mwingine anasema nini? sambo ya sambo ya longo mchezee Limaya mlengo wake wa kufuka amesema katika kaziawali ametoka sahivi na dobilia naomba wimbo ukimtuliza kimliwake